Is it working? It's on. Hello. There you go. Suntem această vă... We're the same height, man. Isn't that amazing? Are you taller? I, I, think <laughs> I think you might be a little bit taller, but I'm wider. You're wider, okay. so. We compensate. Yeah, we're balanced up here. We're really yes, working good together. Are. Yeah, we are. We're a team. <laughs> and and here's the thing: if I'm speaking in English and then he starts just going off in Romanian, I'll know that the Holy Spirit's just using it. That's right. Dacă yeah. eu încep să vorbesc în engleză și eu în românește, e clar că Duhul lucrează prin <laughs> amândoi. Amen. Praise God. It's good to be here tonight. Mă bucur mă să fiu cu voi în seara asta. This is my first time in Romania. Our whole team, it's our very first time being here in Romania. Prima dată când venim în România, prima dată când uh, uh, suntem cu echipa întreagă aici. And it's just beautiful. We love being here. E, e frumos, ne place să fim aici. And I love your pastors. I love Pastor Ted and Zamfira. Place pastorul Teodor Zamfira. And Pastor Ted here. Place Ted, pastor Ted. Ted too. Ted too. Yeah. <laughs> Junior. Junior. <laughs> pastor K- Colin. Colleen. Colleen. I almost got it. Almost. Where's Danny? Danny is in the sound. Danny. And where's where's Lydia? She is, uh, you just you can sing, man. <laughs> Tú puedes cantar, Lidia. A girl? <laughs> sorry. How many of you guys think she's awesome? Câți credeți că are voce faină? That's good. She's hiding. Yes, that's good. Awesome. Well, I'm excited to speak to you guys tonight. Mă bucur să vă vorbesc în seara asta. Usually I like to joke around a whole bunch and just get kind of crazy and get wild. Just <laughs> De obicei îmi place să încep așa nebunesc, <laughs> să glumim un pic. And I'll probably do a little bit of that tonight, but the Holy Spirit put a word on my heart for you guys tonight. O să fac și asta în seara asta, dar uh, Dumnezeu a pus un cuvânt pe inima mea pentru voi. Before I start, I just want to say hi to Sweden. You guys are awesome. Ca să încep, Sweden, voi sunteți minunați. I really used to think that British people spoke English the coolest, but Anche now su- it's definitely Swedish. Anche su che ăștia englezii vorbesc engleza britanică, dar suedezii vorbesc mai bine. My wife leaned over to me when Tom was talking. He's like, "This guy should be on the radio. Uh, <laughs> ah, soția mea s-a uitat la mine și a zis, tipul ăsta a la radio. He could do like movie previews and stuff." You guys heard the movie preview guy? Voi știți de tipul ăla care prezintă toate filmele? One man, <laughs> one desire. <laughs> Are you the guy? <laughs> Hello. Come on, get down, everybody. Arnold. yeah. So I want to get you on some of those, though. You know what I mean? But from Columbia TriStar Pictures. One man patrolling through the Swedish wilderness with no shoes. Okay, stop laughing. We're going to get serious now. Ok, mai trebuie să deveniți serioși. Amen. Let's pray Amin. together. Would you stand up with me tonight? să rugăm, ridicați-vă acolo unde sunteți. Dear Lord, we just come before you tonight. Doamne, venim înaintea ta în seara asta. And Lord, we ask for an impartation of your spirit. Doamne, cer, Doamne, ca tu să lași Duhul tău ce sfânt să ne vorbească. Lord, we're not here just for teaching and knowledge. Doamne, nu suntem aici doar pentru învățătură și cunoștință. But God, we want your spirit inside of us. Doamne, vrem ca Duhul tău ce sfânt să ne vorbească. Lord Jesus, take us to the cross tonight. Doamne, du-ne la cruce în seara asta. And Father, let it not just be something that happens in our head. Să nu fie doar ce se ceva ce se întâmplă doar în mintea noastră. But let it be something that happens inside of us. Să fie ceva ce se întâmplă în inima noastră. Something in the deepest part, Father. Doamne, în adâncul inimii noastre. We give this time to you tonight. Doamne, dăm timpul acesta în ție astăzi. In Jesus name. În numele lui Isus. Amen. Amin. Amin. You may be seated. Puteți lua locurile. Tonight I want to talk to you a message that that I heard in in in a conference. Vreau să vorbesc despre un mesaj care am auzit odată la o conferință. Uh, Pastor Joel Stockstill, maybe some of you are familiar with him. Poate unii dintre voi știți pe Joel Stockstill. He was speaking about civilians and soldiers. El vorbea despre civili și soldați. And that's just been burning inside of my heart. Și un mesaj care arde în inima mea. Because I believe that our generation, Pentru că cred că generația noastră and you can just look next to the person next to you, that's what I'm talking about. si us. la cel din dreapta despre voi vorbim. That God has an amazing purpose and plan for our generation. Noi credem că Dumnezeu are un scop minunat pentru generația noastră. But there's a level of commitment Dar este un nivel al angajamentului that goes beyond casual Christianity. Care trece dincolo doar de creștinismul ăsta obișnuit. That goes beyond civilian life in Christianity. Care trece dincolo de viața de civil în creștinism. Where young men and women begin to take up the cross and become soldiers. Unde tineri creștini încep să ia crucea și devin soldați. For the kingdom of God. Pentru împărăția lui Dumnezeu. Come on. Nu e așa? Yeah. amen, Amen. Amin. Ooh, I'm just excited to preach tonight. Vreau ca să predic. I put my preaching socks on tonight. Mi-am pus uh, uh, ciorapii cu care predic de obicei. Yeah. Come on, you got preaching socks, you know am, what I mean? Am ciorap de predicator. God wants some soldiers in the kingdom. Dumnezeu vrea niște soldați în împărăție. Because I want to tell you something tonight. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Our generation is under attack. Generația noastră este sub un atac. And maybe you've been to youth group and you've heard it said the Christian life isn't like a war, it is a war. Uh, poate ați fost la un tineret și ați auzit că viața de creștin uh, e ca un război, dar este un război. And I want to tell you that that is true. Și vreau să vă spun că e adevărat. Whether you like it, chiar că îți place, whether you want it to be true, chiar că vrei să fie adevărat asta, life is a battle. Viața este o luptă. There is an enemy of your soul that wants to steal your destiny. he He'll do whatever it takes. Și va face tot ce poate. He doesn't always come, you know, like some demon banging on your door. demon He'll come in a lot of, a lot of things. He'll just come in nice Christianity. he He'll come under eh, the, fain, he He'll come under the guise of just the ordinary, the status quo. Eh, eh, va veni așa ca și, mă, tu fii obișnuit. And the enemy of our soul doesn't need to destroy us, he just needs us to fall asleep. Э, э, One of my favorite Christian artists is, is Keith Green. Keith Green este unul din artiștii mei preferați. And he has a song that's called Asleep in the Light. Um, a sleeping Asleep in the Light. Uh, el are o, o melodie care spune uh, dormind în lumină. And the whole song is about the church not being defeated by by the devil but just being asleep. Și uh, întreaga cântare e despre biserica, nu că e distrusă de dușman, ci biserica care dorme. And as I look at our generation, I see darkness and all these types of things. Și în timp ce mă uit în generația noastră, văd întunecime, întuneric și tot felul de lucruri. But what I see in Christian young people is just being asleep in the light. Dar ceea ce văd la uh, mulți creștini este că dorm în lumină. I've heard thousands of sermons. Am auzit mii de predici. I've heard thousands of Christian songs. Am auzit mii de melodii creștine. You know, we don't need to be taught something else. We need to get a transformation on the inside. Dar nu trebuie o altă învățătură. Noi trebuie să fim transformați din interiorul nostru. What we don't need is more religion. We need to get more real with our faith. Nu avem nevoie de mai multă religie. Noi trebuie să devenim reali despre credința noastră în Isus Hristos. I want to tell you something that my good friend Danny told me last night. Vreau să vă zic ceva ce prietenul meu Danny mi-a zis aseară. We stayed up till midnight. We were just talking like girls, you know. Am stat până la miezul nopții și am vorbit ca fetele. And we were talking about the kingdom of God and, and, and Danny said, și vorbeam despre împărăția lui Dumnezeu și Danny a zis, He said, it's not the democracy of God. Nu e democrația lui Dumnezeu. It's the kingdom. Este împărăția. And I was like, yeah. Am <laughs> zis, yeah. That's, that's right. There's authority. Există autoritate. A kingdom has an army. Într-o împărăție există o, o armată. A kingdom's not a place where just anything goes. O împărăție nu este undeva unde orice trece. A kingdom is a place that's there's authority, there's establishment, there's a right way that, that things are done. Într-o împărăție sunt modul în care lucrurile trebuie, trebuie făcute. And our generation needs to understand that we're not a part of a democracy. Și generația noastră trebuie să înțeleagă că noi nu suntem parte într-o democrație. President Barack Obama is not the king. Președintele Barack Obama nu e împăratul. The prime minister of Britain is not in charge. Prim-ministrul uh, uh, Marea Britanie nu este el uh, șeful. I'm talking about the authority of God. Eu vorbesc despre altă autoritate, autoritatea lui Dumnezeu. In the kingdom. În împărăție. And yet in the church we don't seem to understand authority. Și de multe ori poate în biserică nu înțelegem autoritatea. When a leader comes and says, "Hey, you need to deal with that." Când vine un lider și spune, "Hey, trebuie să rezolvi problema aia." So many times we get this attitude like, "Who are you to tell me what to do?" Și vedem cine ești tu să spui ce să fac? And we're not understanding that we are a part of a kingdom. Și nu înțelegem uh, că noi suntem parte dintr-o împărăție. We don't understand that it's not what we think or how we feel. Și nu e cum simțim, cum credem noi. But it's what the Word of God says. Ce spune Biblia. Amen. Dumnezeu. Amin? You know, we don't need to get more familiar with the culture. Noi nu trebuie să ne familiarizăm tot mai mult cu cultura noastră. Because every Christian that I know that gets familiar with the culture, you can't tell that they're a Christian. fiecare creștin care se familiarizează prea mult cu cultura, and nu mai poți să dai seama care e creștin și care nu e creștin. The Bible calls us to be salt and light. Și Biblia ne cheamă pe noi să fim o sare și să fim lumină. Salt, you can taste it when it's in your food. Ah, sarea poți gusta când o mănânci în mâncarea ta. Some people, when they make food, you're just like... <sighs> Când unii fac mâncare, like... Just too much salt. You <laughs> know, eh, what are you doing? Prea mult sare, prea mult that's, sare. That's what we're called to be as Christians. Noi suntem chemați să fim mai multă sare. Noticeable. Să fim observați. You know, when I'm sleeping in my bed, I don't want somebody to come put a halogen light in my face. Uh, <laughs> când eu dorm în, uh, în patul meu, nu vreau să vină nimeni cu un halogen să mi uh, pună pe față. And if you do that tonight, și dacă faci asta seara asta, yeah. Because I'm asleep. Pentru But că the church dorm. is called to be the light of dar, the world. Dar uh, biserica este chemată să fie lumina lumii. We're called to be a city that is set upon a hill. Este chemată să fim o cetate așezată pe o munte. And the world needs to know that we're there. Și lumea trebuie să știe că existăm, că suntem acolo. We need to broadcast the love of Jesus Christ. Noi trebuie să uh, emitem această dragoste a lui Isus Hristos. With the words that we speak cu cuvintele pe care le vorbim, with the songs that we sing, cu cântările pe care le cântăm, and with the actions that we that we serve the world with. Și cu faptele cu care noi le slujim, uh, slujim lumea. I want to read a verse in Matthew chapter 11. Uh, vreau să citesc un verset din Matei 11 cu 12. Matthew 11, 12. Matei 11 cu 12. You slow. It's not my Bible. Ah, <laughs> 11 <laughs> cu 12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerului se ia cu năvală. Și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Amen. Let me read it in English really quick. And from the time John the Baptist began preaching and baptizing until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and violent people attack it. In the New King James, it says, The kingdom of heaven suffers violence, but the violent take it by force. I want to tell you that the kingdom of God is a violent place. Um, este o, o împărăție eh, violentă. And I got to tell you, we've been force-fed this lie that Jesus just wants to just touch you. Uh, eh, am fost mințiți așa cu ideea că Isus vrea doar să te atingă. He wants to give you a lollipop and pat el, you on the head. <laughs> El vrea să-ți dea un lollipop de asta o bomboană și să just, te lovească. I'm just so happy. Este așa de bucuros. But as far as I, what I know about Christ is that he The end of the path with him is a cross. Dar când e vorba de Hristos, e vorba de o cruce. I don't know about you, but a cross is not like a fun thing to do on a Saturday afternoon. Nu știu despre voi, dar crucea nu e ceva așa distractiv să faci sâmbătă după masa. We're, we're going to go bowling, but what are you going to do? I'm going to fix and get crucified on Saturday, actually. Noi să mergem bowling. Tu ce faci? Eu mă crucific uh, sâmbătă seara. No, nobody says that. <laughs> Cine zice asta? But the kingdom of God is a place where there's violence. Uh, împărăția Lui Dumnezeu este un loc unde există o anumită uh, năvală. And it's kind of like a kid that says, you know, you can't see me because I got my eyes closed. E ca și copilul la care zice, nu mă vezi că am în ochii închiși. When we act like Christianity is not real, that it's not violent, that it's not a forceful thing. Uh, și uh, acționăm ca și cum împărăția Dumnezeu nu se ia cu năvală. The devil is real. Uh, diavolul e real. Sin is real. Păcatul e real. Hell is real. Iadul e real. And it matters. Și contează. It matters that we understand this, Și contează că înțelegem asta. Because Jesus put us here. Isus ne-a pus aici. For a purpose. Pentru un scop. And a reason. Și un motiv. The reason that I'm alive to breathe oxygen is not to feel happy and suck on a lollipop. Și motivul pentru care eu sunt aici și respir oxigen nu e ca să un lollipop și să am bomboana asta în gură. The reason that I'm here on this earth is to be a beacon and a lighthouse for God's kingdom. Motivul pentru care eu sunt aici este să luminez lumina lui Hristos în împărăția aceasta. And so the question that I pose to you tonight. Și vă pun o întrebare în seara asta. Civilian or soldier? Uh, civil sau soldat? The question I have for you tonight is will I be a disciple? Întrebarea este, vei fi tu un ucenic? Let me tell you something. A civilian lives for themselves. Hai să vă zic câte ceva, diferența. Un civil trăiește pentru el însuși. Nobody tells a civilian what to do. Nimeni nu spune unui civil ce să facă. I mean, think about it. If you're sitting at McDonald's eating a hamburger, Gândiți-vă la asta, ești la McDonald's, mănânci un hamburger? all of a sudden, like, you know, Tommy the drill sergeant comes up and's like, Hey! Get out and give me 20, soldier, now! Vine, vine soldatul la tine și uh, vine un, vine un locotenent și urlă la tine. First, the hamburger is going to fall on the floor. Prima dată ce se va întâmpla este hamburgerul va cădea la pământ. that doesn't happen, right? Nu se întâmplă asta, nu? Soldier life is something that you have to volunteer for. Când devii un soldat, uh, mai și în România acum voluntar devii un soldat. You got to show up and say, "Hey, I'm going to put my name down to join the army." Uh, vii și te înscrii în armată în mod voluntar. And I want to tell you something about Jesus. He doesn't come make you do anything. Um, Isus nu te forțează să faci nimic. You know, you pray like, Lord, make me this, make me that. rogi, Doamne, fă asta, fă cealaltă. He's not going to make you any, do face anything. să faci nimic ca El. You have to make a decision and say, God, I want it. Tu trebuie să uh, iei o decizie să spui, Doamne, vreau să fac asta. And being a disciple is something Și that you have to want. Uh, trebuie să-ți dorești să fii un ucenic. Being a disciple is about saying, I understand that there's more than just doing my own thing. A fi un uh, ucenic e uh, să înțelegi că nu-i doar să faci ce vrei tu. A disciple means a disciplined one. Un ucenic, în primul rând, înseamnă un om disciplinat. A disciple is a soldier. Un, un ucenic este un soldat. Civilians do what they want. Vezi, civilii ei fac ce vor ei. But soldiers have to take orders. Da, un soldat trebuie să primească ordine. A civilian says, I feel like an ice cream cone. Uh, un uh, civil spune, eu simt că mă simt ca un, uh, ca un de înghețată. And a, a soldier goes, I feel like an ice cream cone. And the drill sergeant says, sit down, boy. Și soldatul și spune, vreau și o înghețată. Și uh, locotenentul spune, stai jos, soldate. We're not here to play games. Nu suntem aici să ne jucăm jocuri. We got a purpose. Avem un scop. We have a mission. Avem o misiune. Now don't get me wrong, God loves us. Ah, nu mă înțelegeți greșit, Dumnezeu ne iubește. But we're not talking about that tonight. We're talking about being a soldier. Dar nu vorbim despre asta în seara asta, vorbim despre Amen? a fi un soldat. Amin? Disciplined ones. Um, un soldat e disciplinat. And what's the cost to become a soldier in the army of God? Bun, și ce te costă să devii un soldat în împărăția lui Dumnezeu? The cost is the cross. Uh, costul e, e uh, uh, crucea. What do you mean the cross? I thought we weren't doing that. Uh, ce vrei să zici cu crucea? Am crezut că nu mai ne crucificăm. So many times as Christians we go, oh, I got saved. I did that when I was like four. Mulți dintre noi zic, ah, normal, și l-am primit pe Iisus în când am avut patru ani. Oh yeah, the cross, I remember that. That, ah, that kind of de Cruce. Ah, mă durut în fi crucea. I remember when I was like a total sinner and God made me stop what I was doing and come into His kingdom. Ah, Am că aminte când uh, am zis așa că sunt păcătos, am oprit ce am făcut și m-am întors în împărția lui Hristos. That wasn't fun. That wasn't any fun at all. Ah, nu a fost așa amuzant. Good thing I'm mature now. Ah, good. Mă bucur că sunt matur acum. Good thing I got fancy clothes and I know how to sing all the words to the songs in ah, church. ce că și știu cânta And I just think Jesus is like, come on, what are you doing? Jesus, Isus se ce faci? Right? No? <laughs> no? <laughs> Yeah. <laughs> the cross, guys. Crucea. What is Christianity without the cross? Uh, cum ar arăta creștinismul fără cruce? Why do we raise up Christians that aren't really Christians? De ce ridicăm uh, și creștem creștini care nu sunt creștini? That live in compromise. Care trăiesc în compromis. That live in sin. Care trăiesc în păcat. That are afraid of the world. Că, la creștini la care le frică de lume. That are afraid to go and share their faith. fricoși să meargă să spună alții despre Isus Hristos. Because Christianity without the cross Pentru că creștinismul fără cruce is a little boy's philosophy. E o filozofie asta de băieți. You could go read a book by some philosopher. Poți să mergi să crezi în niște filozof. You could go get Tony Robbins DVDs. Hey everybody. Poți să iei DVD-urile lui Tony Robbins. Does <laughs> anybody know who Tony Robbins is? Știi cine este Tony Robbins? Okay. Numai americane. You know, <laughs> yeah, sorry, cultural. <laughs> You can go get you can go get a guru to tell you something that makes you feel good. Poți să iei, nu știu, să iei DVD cu nu știu guru care spune să, ceva să te simți bine. But that's not what Christianity is. Dar nu e asta creștinismul. Christianity is saying, I will trade my life. Creștinismul spune, îmi voi schimba viața. I'll lay it down. O, da, o, o las, o pun la pământ. I will go to the cross. Voi merge la cruce. And I'll die. Și voi muri. Because I need what you have, Jesus. Pentru că am nevoie de ce ai tu, Isus. I just want to tell you that sin is da. not it's, it's not something it's not just like a sickness or a disease. Vreau să vă zic că păcatul nu e așa că doar o boală care o Sin is something that we are. Păcatul e ceva ce noi suntem. And every one of us had stamped on our forehead. Și fiecare dintre noi a născut cu o ștampilă în cap. Hell. Uh, iad. Doomed. Uh, direcția spre iad. And none of us were just okay. Și nu a fost ok. Without the cross. Fără cruce. None of us were just okay. Niciunul n-a fost ok. Without Jesus Christ, without him rescuing us and pulling us up. Fără Isus Hristos care să ne ridică, să Amen. ne ridice. Mark chapter 8 verse 34. We're going to read this. Marcu 8 cu 34. You guys enjoying this tonight? Yep. O simțiți? O simțiți ok în seara asta? I'm having a good time. Eu mă simt bine. You want to read that for us here? Yeah. Mark chapter 8 verse 34 and Marcu go ahead and read through verse 1 in chapter 9. Argob cu 34, apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, în sus să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și Fiul omului când va veni în slava Tatălui Său împreună cu Sfinții Îngeri. El a mai zis adevărat, vă spun, sunt unii din cei ce stau, stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Jesus is speaking of the cross here. Isus vorbește despre cruce aici. He says if you'd be my disciple, El spune că o să fiți ucenicii mei, then you have to take up the cross. Trebuie să luați crucea. How many of you think that that's just my interpretation? credeți că doar interpretarea mea asta? I think it says it right there, pretty eh, clear in the scripture. E destul de clar, nu <laughs> trebuie să vă explic, scrie clar. Let's just do it like this. If you would be my disciple, Dacă vreți să fiți ucenicii mei, then you have to take up the cross. Trebuie să iei crucea. Anybody have any questions about that? Aveți întrebări cu privire la And eh, Jesus comes and he he says in verse 1 of chapter 9 that I assure you that some of you standing here right now will not die before you see the kingdom of God arrive in great power. El a spus că unii dintre voi nu veți muri până veți vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. And these disciples, these men that took up the cross. acești ucenici, acești oameni care au luat crucea. They suffered for Christ. Au suferit pentru Hristos. They weren't ashamed. Nu le-a fost rușine. They took orders. Au luat instrucțiuni, au primit instrucțiuni. They were disciples. Erau ucenici. They saw the coming of the kingdom of God with power au văzut in their life. venind împărăția lui Dumnezeu cu putere în viața lor. And I want to make you a promise tonight. Vreau să vă promit ceva în seara asta. From the word of God. Din cuvântul lui Dumnezeu. I believe eu cred. That as we as a generation come to the cross. Când noi ca și generație venim la cruce. And we say no more lollipops, I'm sick of being a civilian. Și uh, când vii și spui m-am săturat să fiu un civil în împărăția lui Dumnezeu. I'm sick and tired of watching my generation go down. M-am săturat să văd generația mea cum merge în jos. And I'm ready to do something about it. Sunt gata să fac ceva cu privire la asta. That as we step up and we come to the cross of Christ. Și când venim la crucea lui Isus Hristos. And we lay down our life for Christ. Și ne ne ne predăm viața lui Isus. And we surrender our hopes and our dreams and our wills. Și ne, ne predăm voința noastră și dorințele noastre. And we join the army of God. Și ne alăturăm armatei lui Hristos. That we're going to see victory in our generation. Vom vedea victorie în generația noastră. Come on. Amen. Amen. Amen. That was so weak, but that's okay because we're translating. <laughs> I just like a little shout back, you know what I mean? Holla back. that... Strigați la mine când uh, ceva. All right. You see, Jesus' disciples, his soldiers, They got the results of a soldier. Aveți, uh, ucenicii lui au avut rezultatele a unui soldat. If you're going to fight a battle, you don't want a bunch of like stupid skateboarders. <laughs> Dacă vrei să lupți o luptă, nu vrei niște skateboarders să vină să lupte pentru tine. Right? Nu? Like if there was an army outside the dacă, wall, dacă era o armată dincolo de zidul ăsta, and they got swords and spears and bows and arrows, și au au uh, tot felul de arme la ei, sulițe și săbii, missiles and bazookas. Și, <laughs> și uh, tot felul de uh, armament. Lasers and pistols. And... Și lasere, pistoale. They got an army outside. Au o armată. You don't send little girls and children to go fight. Nu trimiți pe fetițe să meargă să bată cu ei. Oh, must be like, și copiii mici. Where's the soldiers? Unde soldații? God's like, it's you guys. Și Dumnezeu se întreabă, și ce voi sunteți soldații? There is an attack against our generation. Există o, un atac împotriva generației noastre. And we're, and we're like, why can't we seem to do anything for God? Și noi întrebăm, de ce nu putem face ceva și noi pentru Dumnezeu? Because there aren't any soldiers to stand up. Pentru păi că nu sunt niște soldați care se ridice. To get mad at sin. Să, se, să fie nervoși pe păcat. To speak out and be a voice in the wilderness. Să fie o voce în această lume. Crying out the truth. Să vorbească adevărul. Saying, hey, everybody. Să spună, hei toată lumea. Wake up. Treziți-vă. Hell's a real place. Iadul e un loc real. If you're a homosexual, you're going to go there. Dacă ești un homosexual, vei merge acolo. If you're dosing yourself on pornography, you're going to go there. Dacă te umpli cu pornografie, vei merge acolo. If you're more friendly with the bottle than with the Bible, you're going to go there. Dacă te îmbeți cu uh, sticla și nu cu Biblia, vei merge acolo. And we don't have secret sin in our hearts. We're not preaching like Pharisees. Și dacă nu avem dacă nu avem păcate ascunse în inima noastră, nu predicăm ca niște farisei. A pure man or woman of God speaks the truth. Un om pur al lui Dumnezeu vorbește adevărul adevărul. And it changes lives. Și schimbă vieți. Why can't we seem to beat sin? De ce nu putem bate odată, învinge păcatul? Why is it such a struggle to pray for five minutes? De ce așa de greu să ne rugăm 5 minute pe zi? Because we're not soldiers. Pentru că nu suntem soldați. Because we're not disciples. Pentru că Nu suntem ucenici. Because we still have something that we find a little bit more pleasing than Christ. Pentru că mai sunt lucruri care ne se par mai interesante decât Hristos. And we think that something's going to make us feel better than going to the cross. Și credem că ceva ne va face să ne simțim mai bine decât a merge la cruce. And dying with him. Și să murim. Soldiers get results, my friends. Soldații au rezultate. Amen. Amin. Soldiers. Soldații. We can't live life as civilians and expect the result that soldiers get. Nu putem trăi ca și civili și să ne așteptăm rezultatele ca a unor soldați. One more uh, one more section of scripture here, Luke chapter 6 verse 43. Încă un pasaj, Luca 3 uh, 6:43. Luca 6 cu 43. We're going to read through 46. Luca 6 cu 43 până la 46. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună, căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Jesus teaches us that a good tree produces good fruit. Că un om, un om bun produce roade bune. See, our problem as civilians, problema noastră ca și civili, as we go, oh, I got change what I do. Noi credem că trebuie să schimbăm ceea ce facem noi. So I can be effective in my Christianity. Ca noi să fim eficienți în creștinismul nostru. You know, we go to conferences and we read books. Mergem la conferințe, citim cărți. And we're never dealing with what's on the inside. Și niciodată nu rezolvăm ce e în interiorul nostru. Because Christianity is a lot less about what you do. Pentru că creștinismul nu e vorba de ceea ce faci. Than who you are. De mai mult decât cine ești. See, an apple tree produces apples. Vedeți, un, un măr produce mere. It's not sitting in the field like... Nu stă acolo și se screve. Oh, I gotta make an apple! Trebuie să scot un, un măr. And all of a sudden like... Bleep, you know? Iese așa ceva micuț. Bleep. Bleep. Yeah, there he goes. Bleep. Bleep. Bleep. It's an apple tree. That's just what it does. Uh, Asta face mărul, face mere. You know, an orange, an orange tree isn't like, you know, I gotta make an orange. It just. Un portocal nu se screme să facă o portocală. It produces what it is. Și asta produce ce îi. The Christian life authentically held to. O, o viață de creștin adevărată. Living as Christ lived and, and having his spirit inside of us. Trăind ca și cum a trăit Hristos având Duhul lui Dumnezeu în noi. Produces good fruit. Produce produce uh, roade bune. Verse 46 says, "So why do you call me Lord?" Versetul 46 spune, "De ce îmi ziceți Doamne?" When you won't obey me. Și voi când nu vreți să mă ascultați. So many times we're like, "Lord." Să mai zici, "Doamne." Hallelujah. Hallelujah. What a great message. Și mesaj minunat. Stop looking at pornography. Nu mai te uita la pornografie. What? What? What? Ce? Stop sinning. Oprește-te, nu mai păcădui. Go talk to your friends about me. Du-te și spune prietenilor tăi despre mine. Why do you call me Lord if you won't obey? De ce, mă, de ce zici Doamne dacă nu asculți de mine? God desires our obedience. Dumnezeu caută ascultarea noastră. And where does that come from? From just getting really hyped up and excited? Și de unde vine asta? Ești tot entuziasmat? No, it comes from a transformation. Nu, asta vine dintr-o transformare. That is, as you come to the cross. Când vii la cruce. And you give your life to Jesus. Și să ai viața lui Isus Hristos. And you confess your sin. Și să mărturisești păcatul tău. And you break before God. Și te frângi înaintea lui Dumnezeu. And there are tears in your eyes as you begin to think of what Jesus did for you. Și uh, lacrimi în ochii tăi când îți dai seama ce a făcut Isus pentru tine. Today we were watching a, a clip from The Passion of the Christ movie. Astăzi la sejur ne-am uitat la o, o secvență din Patimile lui Hristos. I don't like to cry, you, so I was like sitting there like Și eram acolo și nu mi a nu poate să plâng. But I, and, and, and I, I was able to kind of hold them back, but they were brimming on my eyes. Și încercam să, să îi uh, opre, opresc lacrimile, dar parcă pușcau din ochi. Because I can't see what Jesus did for me and, and just Pentru că nu pot să văd ce a făcut Hristos pentru mine și eu să rămân așa flexat. That's my Lord. Asta e vorba de Domnul meu. That's my God. E, e împăratul meu. <laughs> I just want to be like him more than anything else. Vreau să fiu ca el mai mult ca orice. And Jesus was beaten to a bloody pulp. Și Isus a fost bătut pe acea pe, ce, pe acel lemn. They just beat him so bad and they were just așa de rău. spitting on him and laughing at him. Au scuipat, au râs de el. And they put him naked on a cross to hang between heaven and earth. Gol pe un lemn atârnat între cer și pământ. And if that doesn't inspire you to be a Christian, then go to the conferences, read the books, good luck, noroc, because I'm going to get a sword and go to the battle. Come on, I want to see some soldiers in here tonight. Stand up and give God a shout. Hallelujah! Come on, let's lift up his name tonight. Hallelujah! Hey! Yeah! Yeah! We praise your name, Father. Oh, you great Lord. We give you praise. Amen. We are the army of God. Come on, where are the soldiers at tonight? Unde sunt soldații în seara asta? I said we are the army of the Lord. I want to just say one more thing to you, and you can stay standing up. Puteți să rămâneți un pic, vreau să mai zic ceva. Turn it over to Pastor Ted. înainte ca să dau lui Ted. We have a task ahead of us, my friends. Avem o sarcină înaintea noastră. My country, the United States of America. Țara noastră, Statele Unite. the generation in the United States of America, generația, my generation, mea în America, 4% Christian. Uh, va fi 4% creștini doar. I don't know what it is in Europe, but it's 4% Christian în Europa, in the United States. În America 4%. Uh, I got three words. Am trei cuvinte. Not good enough. Nu e destul de bine pentru noi. And, and, and you know what? Sweden, you guys got to step up and do something in your country. Romania, you got to do something in your country. You got to get mad at the devil. Abortion needs to come down in our lifetime. Revival needs to come in our lifetime. But it's going to take commitment. Dar e nevoie de un angajament. And transformation at the cross of Jesus Christ. La crucea lui Isus Hristos. Not doing Christianity, nu doar să faci creștinism, but being Christianity. să fii tu, să fii tu un Amen. Creștin. Let's give a Amin. shout to the Lord. Hallelujah! Pe Hallelujah! Hallelujah! We give you glory. Oh, what a great God you are. Hallelujah! Amen. Let's lift up our hands and begin to pray. Dear Jesus, we need you desperately. Avem nevoie de tine We need you more than the air that we breathe. Avem nevoie de tine, de tine mai mult decât aerul pe care respirăm. We need you more than the water that we drink. Avem nevoie de tine mai mult decât apa pe care o bem. Lord, without you our lives are just nothing. Doamne, fără tine viața noastră ar fi nimic toată. Your precious blood was shed upon a cross. Sângele tău prețios a fost uh, a, a curs pe cruce. So that we could live. Ca noi să putem trăi. Jesus, you died for me. Isus a murit pentru mine. And you died for my generation. Ai murit pentru generația. Lord, let mea. not one day go by. O, mă rog să nu treacă nicio zi. Where I don't wake up with a burning passion. Fără să mă trezesc o pasiune. Where I don't love you so much. În care să nu, Doamne, să nu treacă o zi fără să nu te iubesc pe tine. where I don't think about the cross and begin to cry. O zi, Doamne, în care să nu mă gândesc la cruce și să plâng. And Lord, let me not be able to look at the people around me. Doamne, nu mă lăsa să mă uit în jurul. And do nothing about them. Și să nu fac nimic, nu spun nimănui nimic. But God, let me begin a break from my generation. Doamne, mă rog să mă ajut să, să plâng God, pentru generația mea. Let me break from my country. Doamne, ajută-mă, vreau să plâng pentru țara mea. Let me break for the people that I see. Pentru oamenii pe care îi văd. Because Jesus, you looked at me. Pentru că Isus te-a uitat la mine. And you didn't, you didn't give up on me. N-ai renunțat la mine. You didn't say that's a lost cause. Este o cauză pierdută. And Lord, you didn't just bring religion. Și nu ai dus, Doamne, Doamne o religie. And you didn't just bring a cultural help. N-ai venit să ne ajuți doar din punct de vedere cultural. You didn't just give me some food and some clothes and say, well, nu mi-ai dat niște haine și mi-ai zis, ok, Good thing I demonstrated my faith. Ai bine că mi-am demonstrat credința. But Lord, you shared your life with me. Dar Doamne, ai împărtășit viața ta cu mine. You gave me living water. Mi-ai dat apă vie. You gave me truth, God. Mi-ai dat adevăr. And Jesus, I thank you tonight. Și Tată, îți cer în această seară. Soften my heart, O God. Moaie inima mea. Fill me with your Holy Spirit. Umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. And Lord Jesus. Și Doamne Iisuse. Please let me give my life to you. Doamne, vreau să-mi predau viața. Sia. God, forgive me for the times I've just just wanted to do something else. Iartă-mă, Doamne, de momentele în care vreau să fac altceva. Forgive me for the times it was so hard to sing. Doamne, iartă-mă de momentele în care era prea greu să, să cânt. Forgive me for the times it was so hard to pray to you. Iartă-mă de momentele în care era prea greu să mă rog. Let me fall in love with you tonight. Vreau să mă îndrăgostesc din nou de tine în seara asta. And let me give the rest of my life to you. Și vreau să-ți dau întreaga viață ție. Because you gave your whole life to me. Pentru că tu ți-ai dat întreaga viață. Holding nothing back, God. Mă rog, Doamne, să nu ții nimic pentru mine. Stepping forward. Doamne, ci să pășesc înainte. As a soldier in your army. Ca un soldat în armata ta. And as a son or daughter. Și ca și fiu și fică. God, I love you tonight. Te iubesc în seara asta. I give my life to you. Am le-ți dau viața mea ție. In Jesus name. În numele Lui Iisus Hristos.